вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці калі чалавек цьмяна уяўляе сабе хто ён такі ёсць ім ужо можна маніпуляваць бо ён такі чалавек не мае апірышча пад нагамі і гатовы павярнуцца ў той бок куды у павее вецер улады. Такі чалавек нібы флюгер, на якім кожны чарговы самаўладца піша тое, што патрэбна яму. Беларуская гісторыя апошніх 200 гадоў гэта унікальная ілюстрацыя такога вось флюгерызму варта было расійскай адміністрацыі ўсіх непісьменных сялян зарэгістраваць расейцамі і праваслаўнымі як сяляне пачалі за выкуп здраджваць карнікам паўстанцаў каліноўскага якія змагаліся за незалежнасць варта было бальшавікам зрабіць беларусаў савецкімі людзьмі як беларусы пачыналі кляймііць ворагаў народа такіх самых беларусаў Цяперашні правіцель называе беларусаў расейцамі са знакам якасці і флюгер паварочваецца ў бок пажыццёвага кіравання правіцеля. Вынікам падобнай маніпуляцыі ўжо сталі два папярэднія рэферэндумы, дзе беларус падтрымаў абсурдную згледзяшча здаровага розуму дыскрымінацыю роднай мовы і гісторыі. Ды да і пытанне новага рэферэндуму ў любой еўрапейскай краіне гучала б абсурдна. Ці дазваляеце вы ўнесці ў канстытуцыю пажыццёвае прэзідэнцтва. Уявіце сабе, якімі катаклізмамі абернецца гэты пункт гадоў праз 50. Гэта значыць для нашых дзяцей і ўнукаў. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра еўрапейскасць. Што гэта значыць быць еўрапейцам? Звязаныя з Еўропай геаграфічным становішчам і гістарычным лёсам, мы, сучасныя беларусы, сябе еўрапейцамі не ўсведамляем. Чаму? Яшчэ гадоў 15 назад мы б адказалі, бо мы савецкія людзі. 10 гадоў таму гэты адказ змяніўся, бо мы славяне. Быццам славяне не еўрапейцы наш флюгер круціцца ў розныя бакі пад ветрам чарговыя прапаганды. У выніку мы не ведаем, хто мы, не зусім еўрапейцы і не зусім быццам бы азіяты, не зусім беларусы і не зусім ужо савецкія людзі. Хто мы? Я згадваю самае першае сваё апытанне, якое зрабіў яшчэ ў войску напрыканцы 70-х гадоў. Пытанне так і гучала: хто ты? Киргиз отказал киргиз, латыш отказал латыш. Расеец здзівіўся, як хто чалавек, а беларус, не задумваючыся, сказаў сяржант. Радыёвабода вострая брама. Што гэта значыць быць еўрапейцам, пыталіся мы ў людзей на менскай вуліцы, а адказ атрымлівалі на іншае пытанне, чаму беларусы не еўрапейцы. Сапраўды ідэя сённяшняга апытання нарадзілася з відавочных рэчаў. Мы жывем у цэнтры Еўропы, значыць мы еўрапейцы і вось што гэта для нас значыць аказалася не ўсё так проста. Зміцер бартосік. Калі з дзяржаўнага тэле і радыё этэру ў тысячны раз чую фразу Беларусь цэнтр Еўропы, я ўжо не ўсміхаюся і не крыўлюся. Бо як вядома ад празмерна частага прагаворвання словы часам губляюць свой сэнс нешта падобнае адбылася ў нас з Еўропай. Той самай Еўропай, куды, як калісьці здавалася многім, Беларусь вярталася, дзе ёй належала быць паводле гістарычнага, палітычнага, эканамічнага і якога заўгодна права. Еўропа. Слова прыгожае і прынаднае, асабліва для тых, хто яе ніколі не бачыў, адно сніў і марыў. У Еўропы быў шыкоўны баракальны фасад, яна пахла моцнай каваю, ад яе веяла спакоем і дабрабытам. Яна была ў нашых марах настолькі непадобная да той краіны, у якой мы выраслі, што нават не верылася, што парыж бліжэйшы за чалябінск, а вільня за гомель дзіўна, але той колішні менск без адзінага прыстойнага рэстарана, без усялякіх падсветак і тратуарных плітачак, без ратушы і без рэтушы, але пад бел чырвона-белым сцягам быў для мяне больш еўрапейскім горадам за сённяшні, вылізаны больш багаты са стракатым натоўпам маладых людзей. Цікава, што для іх больш абазнаных у Лондоне і празе, чым у Маскве, ёсць Еўропа і што гэта такое для іх быць еўрапейцам. Для апытання я выбраў месца на круглай плошчы непадалёк ад лінгвістычнага універсітэту каля еўрааптекі. жыць еўрапейцам гэта значыць быць чалавекам з еўрапейскай свядомасцю некае адчуванне сябе э, вольным я не ведаю адчуванне сябе грамадзянінам э, у іншай ступені чым калі мы кажам э, грамадзянін рэспублікі Беларусь і гэта магчыма для тое што не дазваляе людзям плівацца на тэрытуары што не дазваляе ім э, піць на лавах у скверах але ж дакладна не ведаю там што ж сам не еўрапейцы як на мой капыл дык чалавек мусіць ведаць свае вытокі таго кантынента дзе ён жыве і імкнуцца збудаваць сваё жыццё з мэтаю набліжэння еўрапейскасці на той простору якая его окружае непасредна уведомлять себе беларусам у еўрапейскай супольнасці розныя аспекты мовы размаўляць і аддаваць перавагу беларускай прадукцыі і ну шмат чаго іншага Это, наверное, европейские ценности европейской цивилизации, прежде всего христианской. Я не имею в виду религию, я имею в виду, что инициатива и демократические ценности. То есть э, то, что в нашей стране не очень развито. Нахождение в центре Европы не обозначает как бы европейскую сущность государства. не забудуся рэакцыю майго расійскага сваяка карэннага ніжагародца які ў 93 прыехаў да мяне ў госці ён выбраўся ў самую савецкую і сацыялістычную з усіх савецкіх рэспублік а пабачыў мир нясвіш слонем наваградак і горадню эмацыйнай кульмінацыяй стала для яго грандыёзная гарадзенская катедра Ён задёр галаву перад гэтай езуіцкай спарудай і з шырокай расійскай душы вырвалася адзінае. Во дзе Европта і некалькі цюркскіх словаў у прыдачу. Не сумняюся, што для расейцаў Беларусь заўжды будзе Еўропаю. Хочам мы таго ці не. Расія заўжды будзе для нас тым крывым люстэркам, у якім мы будзем выглядаць прыгажэйшымі, чым ёсць на самой справе быть европейцем это свободно мыслить, свободно поступать, ну, зарабатывать деньги по-европейски. Европейцем это значит быть настоящим человеком. Мне кажется, европейцем это соответствовать европейскому стандарту. То есть быть по уровню образования, культуры, то есть наравне вот с э, жителями европейских стран и как бы стараться вот развиваться именно интеллектуально в, и соответствовать этому стандарту. То есть, э, может быть, знание каких-то иностранных языков и знание международных отношений, международного права. Э, европейцами можно назвать вот э, последние там два поколения э, люди которые уже росли развивались получали образование вот именно в республике беларусь но не в ссср быть белорусом ну то есть любить свою страну свою родину всячески способствовать ее развитию мабыть размаўлять по-беларуску быть европейцам ты назначить же быть белорусом и адзін мой лёндонскі знаёмец, які нярэдка наязджае ў Мск у кампаніі з ангельцамі, распавядаў мне пра іх рэакцыю на беларускую сталіцу. Увесь час авіяпералёту казаў ён, брытанскія госці звычайна даволі напружаныя, быццам ляцяць на месяц. Па іх тварах нецяжка здагадацца, якія краявіды малюе іх узбуджаная фантазія. Не іначай курныя хаты ў пяць паверхаў. Але як толькі машына з аэрапорту прыязджае ў Менск, напругі як і не было. Гэта Еўропа з палёгкай уздыхаюць брытанцы. Ну, не першаразрадная Еўропа дадаюць госці, але Еўропа без усялякіх сумневаў. Штосьці мне замінае замілавацца такой ацэнкай з радасцю папуаса бо чыстых вуліцаў дарагіх рэстарацыяў і мерседесаў хапае і ў алма-аце определенный менталітет который сфармировался уже у людзей за достаточно большой промежуток времени вот история их и конечно он отличается от нашего я думаю что вряд ли мы когда-то станем такими и вообще следует ли нам это делать Мы очень сильно от них отличаемся в этом. В этом смысле, конечно, мы не европейцы. Работать там, где хочешь. Хорошо зарабатывать. Вращаться в хороших кругах. Достойная жизнь. Быть европейцем, да быть человеком со свободным мышлением, в первую очередь. Может быть, демократом потому что, может быть, мы и находимся в центре Европы, но на самом деле у нас настолько, как бы, наше мышление, оно вбито в какие-то рамки, что мы, может быть, даже более отсталые люди, чем азиаты, как бы, хотя мы с предрассудками относимся к другим нациям. В первую очередь, это, певно, это быть добродукованным, а так само широкие погляды на свет, иметь свой пункт погляду як бы адчуваць сваю незалежнасць і годнасць і думаць па-асабліваму і апранацца па-асабліваму беларусы еўрапейцы не зусім чаму беларусы не Таму што яны апранаюцца не так як еўрапейцы яны думаюць не так як еўрапейцы і... так але не так ім чагосьці у кожнай з гэтых сфер ім чагосьці не хапае радыё свабода вострая брама Што гэта значыць быць еўрапейцам пыталіся мы ў людзей на менскай вуліцы а адказ атрымлівалі на іншае пытанне чаму беларусы не еўрапейцы каменны лох памежны пункт на беларуска-літоўскай мяжы, за якім пачынаецца літва, за якім паўгадзіны да вільні, за якім рукой падаць да прагі і парыжу. Як гэта не балюча ўсведамляць, але каменны лог падзяляе не літву і Беларусь, а парыж і кабул, нью-йорк і пхеньян, Лондон і Маскву. Там адзін свет, тут зусім іншы. і гаварыць пра гэта не абавязкова. Гэта чытаецца ў вачах тых, каго я апытваю. Быть европейцем – это быть подобным да, тых людзей, якія пражываюць у странах Еўропы. Ну, напрыклад, Германіі, там Англіі. Ну, на маю думку, ўсё больш і больш людзей з Беларусі становяцца падобнымі да еўрапейцаў. Ну, напрыклад, вопратку носяць як еўрапейцы, лад жыцця, мабыць. Я лічу, што трэба таксама прытрымлівацца таго ладу жыцця, які вядуць еўрапейцы. У наш час здаровы лад жыцця вельмі папулярны ў Еўропе і беларусы ўсё часцей і часцей займаюцца зараз там фізарадкай, і стараюцца прытрымлівацца гэтага Я так думаю все зависит от менталитета Просто наши белорусы, они воспитаны еще с тех времен, когда было вот, вот именно такое воспитание было у людей. Поэтому они немножко, скажем так, отличаются от европейцев именно своим характером и менталитетом. Они совершенно другие, поэтому в каком-то смысле мы не европейцы, и мы отличаемся от них. это культура вообще, повышенная культура. А во-вторых, это может даже одеваться. Может, это вообще это европейский менталитет существует. Вообще, вообще, если стать европейцем, белорус нужно менталитет поменять. И зарабатывать, и думать по-иншему, и быть как остальные европейцы. Беларусь только по территории Европы, остальное все не хапает. Свобода прессы, свобода бизнеса то, что есть в других европейских странах. Я лічу, что кожны еўрапеец адрозніваецца ад э, іншых людзей менталітэтам, магчыма, стылем жыцця. Гэта трэба душой адчуваць. Так словамі гэта не выразіш. Беларусы яны імкнуцца быць еўрапейцамі. Але не заўсёды атрымліваецца. <laughs> Мабыць, заработная плата, мабыць, э, уровень жыцця. <laughs> Але ж мы не еўрапейцы быть свободным, быть, э, наверное, хорошо одетым, учиться в хорошем университете. И, наверное, иметь возможность говорить свободно, но это практически невозможно в нашей стране. Вот я думаю, пока мы до этого не дошли. Мы в центре, но мы еще далеко не европейцы. Мне падабаецца тое, што мае суразмоўцы скептычна ставяцца да еўрапейскасці сённяшняй Беларусі. Значыць, гэтае слово для іх не згубіла свой сэнс. Абнадзейвае таксама той факт, што шмат для каго еўрапейскасць атаясамліваецца з беларускасцю. Упэўнены для іхных бацькоў еўрапейскасць асацыявалася з рымамі парыжамі, з далёкімі, ніколі не бачанымі плянетамі. Значыцца, ёсць надзея, што для ўнукаў маіх суразмоўцаў гэтае пытанне страціць сэнс. Бо Беларусь не будзе цэнтрам Еўропы, яна будзе яе часткаю. На маю думку быць еўрапейцам это значит э, иметь европейский склад мышления, думать по-европейски. Ну, это значит думать прогрессивно. А, на мою думку, быть европейцем, это значит иметь возможность вольно выезжать за межи своей страны и вольно приезжать э, до себя на родину. Иметь право на годное житье, иметь право разговаривать на своей родной мове. Белорусов можно назвать европейцем? На ну, жаль, пока что нет. Воспринимать всех остальных людей на равных – независимо от их э, расовой принадлежности, религиозной принадлежности. В Европе нам, намного лучше живется, чем у нас здесь в Беларуси, если честно говоря. Но надеюсь, что будет лучше, если будет у нас на будущее, э, в 2006 году, наш батька Лукашенко. Надеюсь, что будет еще лучше. Э, не ведаю што мы наполова що савецкія людзі мне здаецца еўрапеец гэта чалавек які павінен любіць сваю краіну вось гэта еўрапеец мы еўрапейцы не ўсе свабоду в глазах іець вы вільніце давно былі а я была на тым тыдні і адрозніваецца моладзь ад нашай чым не ладзенне не вопрацы а ў тым што ў іх свабодны погляд а ў нашай моладзі не наша моладзь баіцца нам яшчэ далёка да еўрапейцаў. Для нас у першай жаргой это быць беларусам. То есть еўрапеец у сучасных умовах это перш за ўсё патрывёт сваёй радзімы. Бо калі зразумела як бы знікне Беларусь, то ні пра які еўрапейскі ні каштоўнасці, ні жыццё тут уже гаварыць просто не даводзіцца. Чалавекам трэба быць у першую чаргу. А што гэта такое быць чалавекам? А гэта мець маральны закон у сабе. А вы ведаеце, адна мая выкладчыца калісьці вельмі цікава сказала, што беларусам трэба стаць вось іншымі народамі людзі як бы нараджаюцца вось а беларусамі становяцца менавіта і по-беларуску пачынаць размаўляць збольшага ўжо такім свядомым узросце Таму што ну як бы ёсць беларусы которые просто насельнікі беларусі а ёсць беларусы которые сталі беларусы Мне здаецца што тыя которые сталі беларусамі маюць гэта маральны закон на сабе яны еўрапейцы Я думаю что так а На пытанне ці ў Еўропе я адказ мне далі два маладыя сяржанты міліцыі, якія затрымалі мяне толькі за факт знаходжання на вуліцы з дыктафонам. Гартаючы старонкі майго пашпарту, адзін з іх спытаў: «Часта бываеце ў Еўропе? Не так часта, як хацелася б, адказаў я. радыё свабода вострая брама Што гэта значыць быць еўрапейцам пыталіся мы ў людзей на менскай вуліцы а адказ атрымлівалі на іншае пытанне чаму беларусы не еўрапейцы у прызнаюся асабіста мяне гэтае апытанне здзівіла аказваецца нас беларусаў нельга лічыць еўрапейцамі прынамсі цалкам еўрапейцамі прынамсі усіх беларусаў і цяпер я разумею чаму бо правядзі мы такое апытанне ў суседніх латвіі літве або польшчы адказ быў бы адназначны мы еўрапейцы бо належым да еўразвязу Тым часам Беларусь, хоць і знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, да еўразвязу не належыць. Гэта і не дазваляе нашым суграмадзянам называць сябе паўнавартаснымі еўрапейцамі. Ці лепей ім ад гэтага жывецца іншае пытанне. Флюгерызм ніколі ў гісторыі не рабіў жыццё беларуса лепшым, больш забяспечаным і годным бо флюгерызм гэта хранічная хвароба якую трэба было б лячыць але гэта ў сваю чаргу нявыгадна нашым правіцелям і той хто прыходзіць у нас да самаўсведамлення хто ён такі робіць гэта насуперак волі начальства затое калі ўжо дайшоў значыць вылекаваўся і адчуў цвёрдую глебу пад уласнымі нагамі у Ён усвядоміў сябе беларусам, гэта значыць перастаў быць флюгерам, перастаў круціцца і змяняць сваю самаідэнтыфікацыю ў залежнасці ад прыхамаці кожнага новага начальніка. З гэтага моманту для такога чалавека ўсё ў гэтым свеце ўстала на месцы. Таму ён ніколі не скажа, што ён не еўрапеец. Нават калі ягоныя суграмадзяне будуць хорам паўтараць, што яны азіяты ці афрыканцы. Ён сапраўды жыве ў цэнтры Еўропы і адчувае гістарычнае і ментальнае адзінства з Еўропай, бо ён знаёмы з беларускай літаратурай, музыкай і мастацтвам, найбольш дакладнымі адбіткамі менталітэту нацыі і ведае, што яны ад каранёў да кроны належаць да еўрапейскай, а не якойсьці іншай традыцыі. А самае галоўнае, у адрозненне ад флюгера, што падуладны павевам часу, наш усвядомлены чалавек адчувае вечнасць свайго роду і ніколі не прамяняе шчасце ўласных нашчадкаў на пажыццёвыя ўслады чарговага ўладалюбнага прэзідэнта. Thank you.